Irailak hamasei gaur astelena da eta hau berrion albistegia duzue, berrioza rirratiaren albiste mankizuna. Euskararen astea gaur abiatuko da. Bai, sartu berrikaren aste honetan ospatuko da Euskararen astea egun nagusia larun batean izango delarik. Gaur arratsaleko seiterritan, lantzeluze parkean, espinin, joseikan, budo eta trainin egiteko aukera egongo da. Euskararen hasteko antolatzaile bat izan dugu gaur gurekin kaixo barriozar magazinean. Berriozarko auzokidea laguntzeko elkarteak eh, lau mila euroko diru laguntza jaso du proiektu sozialak bultzatzen dituzten elkarte herritarrak laguntzeko joerari helduta, batzarrek lau mila euroko diru laguntza luzatu dio berriozarko auzokidea laguntzeko elkarteari. Voluntaritza zelikatzen den elkarte hau bizilagun babes gabetuekin lan egiten du. Elkarteak jakinarazi duenez, diruaren zati bat, gizarte larrialdietara larri igorriko da besteak beste, errekurtsoak ez dituztenek, oinarrezko elikagaiak eskuratzeko, errez eta medikoak paga dezaten albidetzeko, eskolarako materialak eros ditzaten errazteko, etxeen alkilerraren ordainketa atzeratua ekiditeko, zor ezberrinetan laguntzeko, eta abar. aurtzaroan eta nera bezaraoan e, osasun irabaztea, hori ze udalak antolaturiko taier baten izena. Berriozarko udalak ohitura osasungarriak lantzen dituen komunitateko programaren kolaborazioarekin, baita lan osasun publikoaren institutuarekin, aurtzaroan eta nera bezaroan osasuna irabaztea izeneko tailerra antolatu dute. Talerrau aur naiz gazteekin lan egiten duten voluntario eta profesionalei zuzenduta dago. Eta azken helburu aita eta hemen eskola bat sortzea du. Talierra bi egunetan egingo da urriaren zortzian eta amabostean kulturgunean, erdietatik eguardiko iru, iruetara kurtxo honetan izena emateko, irailaren amaseitik hogeira bitarte egin daiteke, udaletxeko kirol bulegoan edota osasunetxean gizarte langilearen bulegoan, eguerdiko amabietatik ordu batera. Izen ematea ere, telefonoz egin daiteke, bederatzi, lau sortzi, hogeita mar, laro geita malau, zero lau, edo bederatzi lau sortzi, hogeita mar, amasei, hogeita amasei, telefonora deituaz. Adi, Taglierrerako plazak mugatuak baitira Kultur eta gazteria zaieko udal kurtzoetan izena emateko epea gaur bertan agortuko da. Bai, gaur bertan eguerdiko ordu bat terditan itxiko da kultur eta gazteria lorreko kurtsoetan izena emateko epea. Modu berean aurrei zuzendurik zeuden dantza eta margoketa kurtsoen inskripzio data bukatuta dago. Iruñarriko ultratrail ibilbidean berrio zartar bi iritxe dira aurreneko postuetan. Eun ta emeretzi kilometroko ibilbideak Iruñerria inguratu ostean sarri gurenen amaiera du. Ibilbide honen baitan irailaren amairuan egindako lasterketan Oskar Aginagak eta Bekaeko kide den Javi Graziak podiumaz gozatua zuen. Berrio Zartarrak den Alberto Goñi ordea laugarren postuan sartu zen. Berriozarko regional taldeak berdin duzuen orkoieneko kirol esportaren kontra. Berriozarko taldeak berdinketarekin konformatu behar izan zuen irailaren amalauean jokatutako partidan. Herriko taldeak gola sartu zuen partidaren lehenengo zatian. Ostean gola sartzeko aukerak anitzak izan ziren, baina Eta tirobitan baloiak zutoia jozuen orko jeneko esportek, atera tiro bakarra bota eta gola suertatu zen. Eta honela berdinketa zamaiera eman zitzaion berriozarko zelaian jokatutako partidari. Lorenzo Ferreiraren omenez bosko txapelketako bigarren jardunaldia jokatu zen atzo. Bai, atzo goizeko bederatzietatik aurrera berriozarko zelaian jokatutako partideta zari gara bai, hausek bigarren jaurdunaldi horretako emaitzak, San Kristobal eta Koastek eh, den artean jokatutako partida horretan, iru, iru bat irabazi zuen San Kristobalek. Errotzapea goazen kontra jokatu zuen bat eta bir goazen txat. Bai, eta jarana eta txoporen arteko leia horretan, hiru biren, biren truke jaranaren saria. Eta temple norteñoren kontra jokatu zuen bi eta bat e, markagailuan templerentzat. Bueno, eta eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain. Zer dio e, iragarpenak e, garazi? Ba, goizean lanbroa eta lainoa gertuko direla dio. Zerua odei gutxirekin egongo da, arratxialdean eta goean oso deitu geratzeko joera izango du ordea. Euri txikia egingo du arratsalde gauean zeurrenik eta ipar ez zea ulbizea ibiliko da temperaturei dagokionez, minimoak gutxi edo nahiko jeitsiko dira eta maksimoak gutxi goko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dago kionez, informazio gehiago datozen orduetan berrioza herrirratiaren sintonian FMko eun punto sortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.